jihar katsina a najeriya inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya allah shi ikonsa mun je ƙarshen suratun mulk da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a sura ta gabanta ita ce suratun kalab a suratul qalam an kira ta da wannan suna suratul qalam abinda ake nufi da alqalam shine alqalami abin rubutu biro pencil duk abin rubutu ne duk abin da dai ake rubutu da shi har abubuwan handles na kwamfuta da keyboard na waya duk sun shiga cikin abin rubutu wannan sura sunanta kenan suratul qalam wannan sura an kira ta da wannan sura saboda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alqalam a aya ta farko a sura nun wal qalami wama yasturun to daga wannan alqalam din ne sai aka samu sunan wannan sura suratul qalam ya zo a waɗansu da tafan tafsiri har ma da sanuwar Buhari. an kira wannan suna da sunan suratu nun walƙada na imamu tirmizi ya yi ruwaya cewa ana ce mata suratu nun kawai da haka tana da sunaye kamar uku suratun qalam ko suratu nun walƙada ko kuma suratu nun amma ta fi shahara da suratul qalam wannan sura makiya ce idan an ce sura makiya kamar da kullum muke bayani ana nufin an sarkar da ita kafin manzon Allah ya hijira daga makka ya koma madina wannan sura ta sabka bal tana daga cikin surorin farko ma wanda suka sabkar wa Allah sallallahu alaihi wasallam su malaman tafsiri suna cewa ita ce sura ta uku a sabka ta sabka bayan suratul muddathir ita ce sura ta uku bayan an sabkar da aya biyar a cikin suratul qalam sai suratul muzammil sai mudaththir to ta uku ita ce wannan sura suratul qalam wannan sura tana da ayoyi 52 wannan kuma duk malaman kira'at sun hada kan cewa da biyu babu sabani kamar yadda sunanta kamar yadda cewa makiya ce shi ma wannan duk malaman tafsiri sun hada haka kamar yadda ibina iya yake cewa babu sabani akan cewa wannan suratul kalan, sura ce makiya wa mawdu'aha ar-ra'isi abinda surar za ta karantar da mu duk sura ta Alƙur'ani. to akwai babban saƙon da ke cikinta tunda alkur'ani nan saƙo ne zuwa gare mu to me Allah yake son mu fahimta a cikin wannan suna wani saƙo Allah yake son mu fitar a cikin wannan sura a suratul nur babban jigon saƙonta shi ne a tafshiru nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna qaumahu sayu'minuna bihi ويندمون على ما فعلوا به من الكفر والإداية ويتوب الله عليهم ويرحمهم شيء mala abokan gumi allah ji ɗansa a tafsirinsa yana cewa babban saƙon da ke cikin wannan sura manufar sura shi ne sura an safkar da ita ne don ta bishara ga annabi sallallahu alaihi cewa mutanensa mutanen makka kenan za su yi imani a lokacin ana gwagwarmaya kunga lokacin aka fara wahayi lokacin musulmai ba su wuce ƙwarori ba tusala ya saukar da sura don ya gaya mai cewa ya yi haƙuri nan gaba bayan shekaru waɗannan mutanen da suke faɗa da shi yanzu mafi yawancin za su zo su yi imani su musulunta har ma su yi nadamar abin da suka aikata na kafirci da cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma Allah ta'ala zai karɓi tubarsu rumala ya ce wannan shi ne abinda surar take karantar da mu bishara ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa kafiran maka za su musulunta duk da abinda suke na kafirci a yanzu da cutarwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma dai in an yi hakuri to za su musulunta kuma wannan bisharar ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daga baya sun zo sun karba addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta wannan sura daidai da kuma fassara ta daidai kamar yadda Allah ta'ala yake nufi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da abin da za mu ji a cikin ta na daidai na gyara kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والأدب وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون Allah ta'ala ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون Allah ya ce nun wannan nun yana ɗaya daga cikin harufan larabci nun yana cikin harafin larabci nun to amma yadda Allah ya kawo shi a nan ya buɗe wannan surai to irin wannan su ake ce ma huruful muqatta'a harfan da Allah ya buɗe waɗansu surori da su wata a buɗe da harfa ɗaya kamar wannan nun guda ɗaya kamar ƙaf guda ɗaya kamar sad guda ɗaya wata kuma a buɗe da guda biyu hamim guda biyu wata guda uku alif lam mim harfa uku alif lam mim ra harfa hudu to Allah ta'ala ya zaɓi waɗannan surori a alqur'ani sai yake buɗe su da irin waɗannan harufa abinda mafi rinjayen malaman tafsiri suke cewa idan Allah ya bude sura da irin waɗannan harufa to ana cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ana mai da ilimin sanin abinda Allah ke nufi ga shi Allah cewa Allah ta'ala shi ne ya san abin da yake nufi da yadda ya kawo wannan harafin a haka amma mu idan mun kalle za mu yi cewa eh wannan nunin ne to amma me nunin yake nufi a nan sai ka ce Allah kaɗai ya sani to bayan Allah ya ce nun sai ya ce wal ina rantsuwa da al qalami wa ma yasturun haka ina rantsuwa da abin da aka rubuta da alƙalami a nan kun ga rantsuwa Allah ta yana ya yi guda biyu ya rantse da alƙalami ya rantse da abin da aka rubuta da alƙalami to cewa alƙalami a nan akwai maganganu guda biyu magana ta farko suka ce walƙalam alƙalam allabi kutiba bihi alka'inat fil lawhil mahfuz ana nufin alƙalamin nan wanda da shi ne aka rubuta abubuwan da za su faru a duniya gaba ɗaya akwai wani alƙalami wanda Allah ta'ala ya sanya alƙalamin ya rubuta duk abin da zai faru a gidan duniya nan tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta to wasu malamai suka ce wannan alƙalamin da shi ne Allah mai girma da mafaka yake rantsewa a nan ah, abu dawud ya roto hadisi daga ubadatu ibn samit Allah ya ƙara masa yarda sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma khalaqa Allah alqalam fa qala lahu uktub qala ya rabbi wa ma aktubu قال اكتب القدر وما wa كائن الى الابد الله تعالى yace wa manzo Allah yace farkon abin da Allah ya halitta shi ne alƙalami ita ce halittar Allah ta farko da za a ce maka ne Allah ya fara halitta cikin halittunsa sai ka ce alƙalami da Allah ya halicci wannan alƙalamin sai Allah ya ce mashi uktub rubuta manzo Allah ce wannan alƙalmin sai ya ce ya ubangiji na me zan rubuta sai Allah ta'ala ya ce ka rubuta abubuwan da aka kaddara za su faru a cikin duniya tun daga yanzu har ƙarshen duniya har abadan abadi to wannan alƙalami sai ya ci gaba da rubutu ya dinga rubutu ya dinga rubutu wannan rubutun shi ne ake da ya zama allo ake ce mashi lauhul mahfuz akwai hadisin abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara masa yarda wanda kuma ya ɗaga hadisin zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa inna awwala shay'in khalaqahu allah ta'ala alqalb shi manzon allah ya ce farkon abin da allah ya fara halitta shine alqalami wa amarahu an yaktuba kulla ya yakun sai kuma Allah ya umarci wannan alƙalamin ya rubuta duk abin da zai faru a gidan duniya wannan alƙalamin wasu malamai suka ce shine Allah ya rantsuwa da shi da kuma abin da alƙalamin ya rubuta mun fahimta au jinsil qalam الشامل للأقلام التي يكتب بها في الأرض وليس ما لم يسكت آه duk alƙalami duk alƙalami ya shiga ciki har wannan biran ya shiga ciki duk wani abu wanda ake rubutu da shi to Allah ta'ala ya rantse da wannan abu haka duk abin da aka rubuta da alƙalami na littattafai na addini to shi ma Allah ta'ala ya rantse da shi idan an ɗauki wannan fassarar, to yayi daidai da abin da Allah ta'ala ya fara a suratul qala a suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم wanda ya sanar da alƙalami da aka duk wani abin rubutu ya shiga ciki da abin da abin rubutun ya rubuta na ilmomi da sauransu ilmi na addini da ba wanda ba na addini idan muka ɗauki wannan fassarai sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin ilimi domin duk ilimin duniya ta hanyar rubutu da karantawa ake yi sa wadda abin da ake rubuta ta hanyar abin rubutu ake rubuta shi a kaga wannan yana nuna mana falalar ilimi a addinin musulunci da haka addinin musulunci ya ɗauki al'amarin neman ilimi da muhimmanci kwarai da gaske to Allah ta'ala ya yi rantsuwa Mene ne jawabin rantsuwar Allah sai Allah ta'ala ya ce ma an tabi ni'imati rabbika bi majnun ya kai annabi Muhammad kai game da ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka na sabkar maka da wahayi na maka da alqur'ani bi majnun kai ba mahaukaci ba. wannan raddi ne ga mutanen makka wanda a lokacin suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haukace lokacin da yazo yace abota ma Allah shi kadai a daina botar gumaka wadan sai suka ce to ya haukace in ba hauka ba ya za a yi kace a daina botar komai a dawo abota ma Allah daya Allah da ma ba ganin sa ake ba suka ce wannan ai hauka ne da haka daga cikin propaganda da aka yada ta dakushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa ƙarya da ya yi akwai da'awar cewa shi mahaukaci ne to sai Allah ta'ala anan ya kore masa hauka sai da Allah ya rantsuwa ya ce wallahi manzon Allah ba mahaukaci bane ba da hankalinsa da aka karanta alqur'ani bai haukatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah da hankalinsa har ma ya zo a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana su sai ji labarin cewa annabi muhammad aka ce a makka akwai wani mutum ya ce, har ma saboda hauka yana cewa allah ya aiko shi daga sama wannan mutumin sai tausayi ya kama shi shi kuma yana ba da magunguna ya yi suna ya shahara sosai to sai ga bari ya zo ya taimaka wa manzan Allah to sai kawai ya kaba shi sai ya tuho maka ya zo ya samu manzan Allah sai ya ce masa bayan san nesa ya ce ni ba ƙone kuma wurinka na zo labari ya je mu cewa ka ce har ma kana cewa Allah ya aiko ka daga sama manzan Allah bai ce masa a ni ba ba haukace bane ba ƙarya ake ba shi ma wakaci ai da allai shi ake gane manzan Allah bai ce mishi haka da ya gaya mai haka da manzan Allah zai ba shi amsa sai ya fara da hudubatul haji ya fara da inna alhamdulillah dan manzan Allah zai magana da ita yake buɗe magana inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yace har yaje karshe mutumin da yana zaune yana ci sai yana jin waɗannan maganin suna fitowa a zuciya sai yake cewa kai wannan anya daga sai mahaukaci ne kawa sai da manzan Allah ya gama abin sai ya kama shi sai ya ce manzan Allah da Allah ɗan maimaita abin da ka ci sai manzan Allah ya sake maimaita sai ce to ƙarya suke wannan ba mahaukaci ba ne sai wannan maganganun mahaukaci bai iya faɗar su ya ce me labarinka manzala ya ce mai kaji kaji Allah ne ya aiko ni kaza da kaza da kaza da kaza ai ga mashi musulunci sai ya ce ka rantse da Allah Allah ne shi ya aiko ka manzala ya ce na rantse da Allah shi ya aiko ni sai ya ce to ne ko hannunka sai manzala ya mika mashi hannu sai ya masa baya yayi imani nan tace ya tashi ya koma garin su musulmi kaga ya zo ya ba da maganin hauka shi an ba shi babban magani ko ba haka ba sai ya koma gida da haka manzan Allah ba mahaukaci ba ne ba faɗin mutanen kafirai ne kawai su yi ƙarya suna cewa mahaukaci ne Allah ya ce ma an tabi ni mace rabbika bi majnun wa inna laka la wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah mamnun Allah ya ce sannan kuma kai annabi kana da lada na wannan aiki na da'awa da kake na wannan karantarwa da kake na wannan wa'azi da kake gairar mamnun ai gaira maqu zarin da bata yankewa zarin da bata yankewa manzon Allah kullun lada shiga akwatin ladarsa take kullun babu ranar da ladan manzon Allah za ta tsaya sai an bushe kawo saboda ni, ai man dalla ala khairin fa huwa kafa'ili duk wanda ya nuna wani alkhairi kamar shi ya yi aikin alkhairi to duk wanda inda aka yi wani aiki kyakkyawa a musulunci na alkhairi wa ya nuna shi manzan Allah ya nuna shi to yana da kamar shi yanzu wannan karatun da muke ana kai wa manzan Allah na da saboda shi ya karantar da alkur'ani da haka wa inna laka la ajran ghayr mamnun ga nan kamar ana lallashin manzan Allah ne cewa karka damu suna ce ma hukunci ci gaba da aikin ka na da'awa ladar ka ba ta yankewa mun gani sai Allah ce wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim sannan kuma lalle kai annabi Muhammad la'ala khuluqin 'azim kana akan waɗansu ɗabi'u Shawawa masu girma mene mai kyawawa ɗabi'u su ne ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ta hada ana yake cewa lalle kai annabi kana akan ɗabi'u wanda suke kyawawa da haka duk wata kyakkyawar ɗabi'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da wannan ɗabi'a shi ya sanya ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa jubair ibn lufayr ya ce hajjashtu fadakhaltu ala aisha radiyallahu anha ya ce na shiga wurin aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuha an kulke rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na tambaye ta menene halayen manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai aisha ta ce kana kana kulku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani dabi'un manzo Allah su ne alqur'ani duk wanda yake son ya san dabi'un manzo Allah to ya karanta alqur'ani duk abinda alqur'ani yace yana da kyau manzo Allah ya yi duk abinda alqur'ani yace ba kyau manzo Allah ya bar shi dan haka a duniya ba a taba yin wani mutum mai kyawawan dabi'u ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa baiwa da kyawun ɗabi'u kuma Allah ya yabe shi da cewa shi ne kyawun ɗabi'u ne wa naka la'ala kulkin azim shi yasa duk musulmi ake son ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai kyawun ɗabi'u ya zama mai kyawun ɗabi'u gaskiya riƙon amana cika alƙawari taimako duk suna daga cikin kyawun ɗabi'u wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karantar da duniya Allah ya ce ne fasatul sir fasatul sir wa yuhsiru na da ayyukum da ayyukum al-maqtum Allah ta'ala ya ce fasatul siru wa yubsiruna da sannu kai na Allah za ka sani wa na su ma da sannu za su sani za su gane bi ayyukumul maqtul a cikin ku kai da su wane ne mahaukaci ba sun ce maka mahaukaci ba to da sannu za a gane wane ne mahaukaci kai ne ko su Allah ce da sannu za a gane inna rabbaka lallai shi ubangijinka huwa a alamu bi man dalla an sabilihi ne wanda ya san wanda ya karkace daga tafarkin Allah ne wa huwa alamu bil mutadin kuma shi ne wanda ya san wanda suka shirye tsakaninka da su Allah shi ne ya san wanda ya bace sannan kuma ne ya san wanda yake shirye manzo Allah shi ne shirye su kuma su to bayan nan sai Allah mai girma da dokaka a cikin ayoyi zai ba da siffofin kafirai guda takwas kuma zai kira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa kada ya kuskura ya saurari irin waɗannan masu siffofi wanda suke makaryata kafirai Allah ta'ala ya ce fala tudil mukabbibina na fala tudil wadda hmm. waddu law tudil fayudilun ولا تطع كل حلاف مهين Allah ya ce fala tudil mukazzibina ya kai annabi fala tudil mukazzibin kar kai da'a ga mutanen da suke makaryata wanda suka yi maka ƙarya almukazzibina laka wanda suka yi maka ƙarya wa yaquluna innaka majnun wanda suke cewa kai mahaukaci ne wa sha'irin ko kai mawaki ne au da zare ko wani haka to waɗannan makarecin karka yadda kai musu biyayya karka saurari su waddu law tudhinu wa yudhinuna Allah ya ce duk da su sun yi burin law tudhinu da za ka dan sassabta aitalinu lahu ka dan sassabta musu tarki nahihim an shirk au bi an tuwafi'uhum fihi ahyana ka sassafta mu shi ne kaɗan sassabta musu wajen kiran su zuwa ga shirka wajen cewa su daina shirka kaɗan sassafta musu a daina wa'azi na kwana biyu ko kwana biyar ko wani abu kamar haka nan ko kuma yi muwafaka da su a cikin shirkar da ake yi wani lokaci wa nuna to su za su karkato zuwa gare ka su sassabta inda za ka sassabta ya kai manzan Allah to su ma za a sassabta sai Allah ya ce to kai kada ka sassafta. wala tuli kulla hallafin mahin Allah ya ce ya kai annabi kada ka yadda kai yi da'a ga duk wanda yake mai yawan rantsuwa ai kasirul halafin bilbaɗi wanda yake yawan rantsuwa ta ƙarya mahin wanda yake wulakantacce. huwa min sifatin munafiqina wannan yana daga cikin sifofin munafikai wanda Allah ta'ala yake cewa wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun sune suke rantsuwa akan ƙarya to Allah ce karkai musu biyayya wala tudi kullu hannafin mahin karkai da wanda yake mai yawan rantsuwa wanda yake wulakantacce hammazi hammazin ai mai yawan aibanta mutane masha'in binamim wanda yake yawo yana yada annabimanci tsakanin mutane yazo nan ya ce kaza yazo nan kuma ya ce kaza yana hada yana hada rigima kenan karke mai da manna'in lil khairi manna'in lil khairi wanda yake hana alkhairi ai bakilun bil mal anil huquqil wajiba wanda yake hana alkhairi yana hana ko kuma bai yin haƙoƙin dukiya wanda suke wajibai a kan shi bai bayarwa mu'tadin wanda yake azzalimi afimin mai yawan saban Allah karka ne biyayya karka saurare shi utulli utullun ba'da ay mai kaushin hali mai saurin fushi Ba ba'da zalika zalim bayan haka kuma wanda bai da asali mai kyau shi ne zalim bai da asali mai kyau to kaga nan waɗansu siffofi ne guda takwas Allah ta'ala ya faɗa wala tuɗi kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin fim, sai ce utullin ba da zalika zalim Allah ya faɗi waɗannan siffofin na kafirai guda takwas ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama karye ma mai irin wannan siffofin biyayya waɗannan siffofi guda takwas wasu malaman tafsiri suna cewa sun sabka ne a kan waɗansu ayyanannun kafirai ikirama yana cewa wanda ake magana a nan al-maqsudu bil aya huwa walid ibn al-mughira qala hu ibn abbas yake cewa wanda ake nufi a wannan ayar wani kafiri ne da ake ce ma walid ibn al-mughira haka abdullahi dan abbas ya ce adau ya ce huwa al-akhnas ibn sharif akhnas ibn sharif shine ake magana a mujahid kuma ya ce al-aswad ibn abd yaghus shine ake magana a wani kaulin abdullahi dan abbas ya ce abu jihar ake magana to amma da yawa daga cikin malamai suna ganin waɗannan bayanan duka ba su inganta ba suka ce waɗannan ba kofi ne na wani kafiri sananne ba sai dai allah ta'ala ya kawo su cewa duk kafiri wanda yake da irin wannan siffar ko ɗaya daga cikinsu to mutumin banza ne kuma kahiri ne kuma kada manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da'a ko ya saurare shi mun fahimta a duk da waɗansu malamai domin irin waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul muddathir aya ta 11 zuwa aya ta 26 ya kawo su da kusan ma'ana irin wannan to su waɗancan na suratul muddathir wannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas kamar yadda ya zo a cikin al-mustadrak na Imam Hakim cewa Abdullahi ibn Abbas ya ce waɗancan ayoyin na muddathir sun sabka ne kan wani kafiri da ake ce ma ibn al-mughira ke da waɗannan sufofin Allah ya la'ance shi a ciki to da sun yi kama da wannan to shi yasa da yawan malamai suke ganin kamar a kan walid ibn al-mughira ne waɗannan ayoyi suka sabka shi ne ake magana a nan kuma waɗannan sufofin sun yi kama da dabi'unsa mutum ne mai marowaci mutum ne azzalimi mai yawan saɓon Allah to Allah ta'ala ya ce kada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurare shi me ya ja mashi dagawa da zalunci da kece alfarmar addini Allah ya ce an kana zamani إذا تتلى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين sanasimuhu sanasimuhu ala al-khurtum Allah ta'ala yace an kana zamalin wa bani yana yin wannan ne dan yana ganin shi ma ma'abocin dukiya ne wa bani da kuma 'ya'ya. yana ganin yana da dukiya yana da 'ya'ya. to shi ya yake yin abin da yake yi Allah ta'ala ya ce iza tutla alaihi ayatuna idan an karanta mashi mu na alqur'ani kare sai ya ce hiya asatirul awwalin wannan ai ba koi bane ya ce irin ta mutanen farko Allah ta'ala ce to ka kyale shi ya kai annabi sanasimuhu alal da sannu zame mashi alama a hancinsa wanda za a iya gane shi bayan waccan alama da aka yi mai taɓoye ta faɗin halayensa yana kaza yana kaza yana kaza ba kowa ya san wannan ba sai wanda ya san shi da wannan halaye. amma idan aka yi mashi alama to kowa ya gani zai iya gane shi to kuma wasu malamai suna cewa lokacin da aka je yaƙin badar shi walid ibn muhira an sare da takobi a hancinsa sai hancin ya datse har sai aka yi mashi alama tambari kenan wanda da shi ya mutu da haka duk wanda ya fara da addinin Allah to ba da kowa yake ba da Allah yake kuma sai Allah ya kada shi sai Allah ya gabayan shi yasa duk wanda ya fito ya ja'in ja'i da addini to kusa da ido kawai ba da kowa yake ba da Allah yake to kuma bai iyawa da Allah Allah sai ya kada shi sai Allah ya gabayan shi Allah ya shirya da mu to bayan nan sai ubangiji ta'ala ya kawo mana kissar waɗansu mutane marubuta wanda Allah ta'ala ya jarabce su to Allah zai gaya mana ya masu jarabawa irin yadda ya jarabci mutanen Makka Allah zai ba mu labarin su a nan gaba Allah ya ce min inna balawnahu inna balawnahu kama balawna Allah ta'ala ya ce inna balawnahu kama balawna ashabal jannati in aksamu la yasrimunha musbihin Allah ce inna balawnahum lalle mu mun jarabce su nan suwa ake nufi mutanen makka Allah ya jarabce su saboda Allah ya musu ni'imomi mutanen makka ya musu ni'ima ta aminci garin su amintacce ne man da khalahu kana amina Allah ya musu ni'ima ta kasuwanci mutane ne 'yan kasuwa suna zuwa ƙasar yaman su kawo kaya suna zuwa ƙasar sham su kawo kaya li'ilafi ƙuraish ta rihilatar shita'i wasai kaga allah ya musu ni'imomi maimakon su gode ma allah sai suka kafirce suka yi mutunci to sai allah ya jarabce su da yunwa allah ya jarabce su da fari don su gyara su tuba to shi ne Allah yake cewa lalle mun jarabci mutanen Makka da yunwa da fari da kaza da kaza don su gyara sai ce kama balauna ashabal jannati irin yadda muka yi jarabawa ga waɗansu ma'abuta gona ko ma'abuta lambu idan aka samu yayin da suka yi rantsuwa la yasrimunha musbihin cewa wallahi gobe sai mun je mun girba gonanmu da asuba mutane ne suna da gona waɗansu malaman tarihi suna cewa a zamanin annabi isa bayan annabi isa ɗan maryam aka yi shi da aka yi waɗannan mutanen ba da daɗewa ba mutanen nan suna noma suna da ƙatuwar gora idan suka tashi yin girbi to talakawa sai su zo a nan san musu idan sun gama girbin kuma za su bi suna kala sai su dan kwashi abubuwan da za su samu duk shekara haka suke wata shekara sai dan ya zuga su cewa kar su bar wani talaka ya shigo musu gona ranar da za su yi girbi su je su kwashe su duka su kai gida to ya za a yi sai suka ce to yadda za a yi sai dai su yi sammako su fita tun da asuba kafin mutane su ankara har gama girbewa sun kwashe kayansu don haka sai allah ya kama sai masu jarabawa shi ne allah ya ce mun jarabci masu wannan gona lokacin da suke rantsuwa suna cewa wallahi sai mun fita da asuba mun yanke gonarmu kafin talakawa su iso wala yastathni ولا يستثنون faqafa alaiha وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون fa asbahat kasari فأصبحت كالصريم fatanadaw mus فتنادوا مصبحين na'am Allah ta'ala ya ce wala yastathni rantsuwar da suke ko insha Allah ba sa sakawa rantsuwa suka yi kai tsaye ba su ma kawo insha Allahu ba cewa gobe sai sun je sun yanke gonarsu yadda talakawa ba za su sami komai ba Allah ya ce faɗafa alaiha ɗa'ikun min rabbika wa hum na'imun sai ka wani mai kewayawa ya kewaye wannan gonar tasu da daddare wa hum na'imun su kuma suna gida suna bacci me mai kewayawa narun wata wuta ce Allah ya aiko aharaqtaha laylan ta kona gonar gaba daya da daddare ana gobe za su je su girbi cikin dare sai Allah ya tura wuta Allah ya ce ta cinye duka amfanin gonar wannan wutar ta ba amfanin gonar gaba daya ta cinye suna gida suna bacci fa asbahat kasarin da gari ya waye wannan gona sai ta koma baki kirin abinda aka shuka kararan ya cuta ya koma baki fatanadau muslihin gari na wayewa sai suka dinga kiran junansu a zo a ce a zo a ce wannan ya biya mu wannan gida wannan ya biya mu wannan gida anibdu ala harfikum anibdu ala harfikum كنتم صالحين fanqalaqu فانطلقوا وهم يتخافتون alla yadkhula ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين wagadaw ala وغدوا على حرب قادرين Allah ta'ala ya ce suna kiran junansu a fito a fito anibdu ala harfikum ku fito mi sammako zuwa ga amfanin gonanku in kuntum sarimin in dai da gaske ne kuna son ku yanke kamun talakawa su fandalaku wa kun yatakhafatu sai ka suka kama hanya suka dubi gonar su wa hum yatakhafatu suna lallabawa suna sandu don kar mutane su hange su suna ƙasa ƙasa da murya ba su magana don kar a ji labarin su kar a je a abin garin su mun gane suka yi sauri suka shiga gonarsa a sarci suna wannan ne Allah ya dukulan da ha al-yawma alaykum miskin cewa yau babu wani miskini wanda zai shigo mana gona sai mun shiga mun girbe ta ba wanda ya sani wagadau ala harbin qadirin suka yi sammako dan hana fukara wakilan talakawa samun wani abu na wannan gonar suna ganin su suna da ikon yin haka a zatansu to shi nan suka lallaba suka lallaba suka yi ta tafiya nigayen sun zo gona ya suka ga gona falon ba falamma ra'awa qalu inna ladallun bal ƙalu inna da ganuna Allah ya ce falon mara auha lokacin da suka je gone suka shiga sai ga ta yi ta koma baƙi ƙirin ƙalu sai suka ce inna da ganuna lalle mun ɓace hanya wannan ai ba gonar mu bace ba wata gonar ce muka zo mun bace Allah ta'ala ya ce bal nahnu mahrurun zuwa can wani daga cikinsu sai ya ce a a wannan gonar mu ce ba bacewa muka yi ba na hannu ba haruru lalle mu an haramta mana amfanin gonar nan an haramta mana amfanin gonan nan komi ya kono ba za mu samu komai ba mu ma kenan to sai aka cirko ko ana kallon ikon Allah to a cikinsa akwai wani mutumin kirki dama sai da ya musu wa'azi da aka ce a je a yanke da asuba kayan talakawa su zo ya ce a kun ga abin da duk shekara mun saba da kamata a yi haka ba bana suka fi ƙarfin shi aka taho to kaga yanzu shi ma ya samu bakin magana ko ba haka ba ƙala ausatuhu قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون qalu قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين wa aqbala ba'duhum فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون qalu qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qala awsatuhum sai wannan mutumin kirkin na cikin su yace musu alam aqul lakum to dama ban gaya muku ba laula tusabbihun to tunda abu ya kasance haka ku tuba zuwa ga Allah dama sai da na gaya mu kar ayi kar ayi kuka ce sai ayi to ga abin da ya faru ne kun ga Allah ya yi fushi ya ba kona more to yanzu ina mafita yace ku yi tasbihi ga Allah a ta'ibina kuna ba su tuba shine shawarar da ya ba su to sai suka dauki magana shi ƙalu sai suka ce su subhana rabbina inna kunna zalimi sarki ya tabbata ga ubangijinmu lalle mu mun zalunci kanmu sai suka tuba to da suka tuba kuma sai aka dawo kuma ana bincike wai wa ma ya aka ma abin ya faru ya aka yi abin ya faru Allah ya ce ba ba'aduhum ala ba'adin yatanawamun sai wannan ya kalli wannan kai ka ja mana ai kai ka fara kawo shawara wani a ni ba ai wani ne ya fara cewa ai haka sai suna kallon junansu ya talawa mun suna zargin junansu wannan ya ce laifin wannan ne wannan ya ce laifin wannan ne wannan ya ce suna suna laifi qalu qalu ya wailana inna kunna qalu sai suka ce kai yanzu wannan ba shi ke gaban mu ba ya wailana ya kai canmu inna kunna dagin don mu mun zalunci kanmu da muka ce ba za mu ba talakawa ba laihi namu ne mu duka da aka a tuban mu Allah a koma ga Allah ta'ala Allah ya sa mana mafita asa rabbuna asa rabbuna da lana khairan minha inna ila rabbina rajiun Allah ta'ala ya ce asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun asa rabbuna suka ce abu ne mai sauki ga ubangijin mu in mun tuba an yubdilana ya canza mana khairan minha mafi alkhairin da muka rasa yanzu inna ila rabbina ragibun lalle mu masu kwaɗai ne a wajen ubangijin mu sai Allah ya ce kadalika kadalika al'azab hmm. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah ya ce kadhalika al'azab kamar yadda kaga amma waɗannan to haka azabar Allah take liman khalafa amruna min kuffari makka fi dunya yadda aka yi waɗancan azaba saboda sun saba to su ma kafiran makka in ba su tuba ba to su ma haka za a yi musu azaba wala azabul akhirati sannan azabar gobe kiyama ta ranar lahira akbar ita tafi girma akan ta duniya law ya ya'lamun inda sun san haka cewa azabar lahira ta fi duniya ma khalafu amruna da ba saba mu umarnin Allah ba to kaji yadda su wannan bayan Allah Allah ya jarabce su su ne ashabu janna ma abuta gona to Allah ya ce yadda muka jarabce su haka muka jarabci mutanen makka kun ga wannan tun farkon musulunci wannan sura ta sauka farko farkon musulunci sai Allah a cike yake cewa mutanen makka da suke kafirci yanzu to mun jarabce su yadda muka jarabci waɗannan masu gona kaga Allah yana ga mutanen makka cewa wannan kafircin da suke yi ba yi ba ne ba domin ga waɗansu mutane nan wanda aka yi a baya sun bijire ma Allah ga kuma abin da Allah ya musu mun gane sannan kamar yadda malam ya ce surar za tana gaya mana cewa kafirin makka za su musulunta kun ga su masu gonan nan ai daga baya sun dawo sun tuba to kamar haka su ma kafirin makka su ma za su dawo su tuba da haka lokacin da waɗannan ayon suka sauka sai manzan Allah ya sami ƙwarin gwiwa cewa yadda masu gonan nan suka musulunta to haka su ma kafiran maka a nan gaba za su musulunta kamar yadda Allah ta'ala ya ce an jarabu mutanen maka kamar yadda aka jarabu waɗannan mutane masu gona kuma ƙarshe ɗin mutanen maka sun zo sun karɓi addinin musulunci sun musulunta nan amma sai da aka yi shekara wajen nawa sai da aka yi shekara wajen tara bayan saukar waɗannan ayoyi wajen goma sha tara a wajen tara inda manzo ya zo ya fito maka shekara ta tara bayan hijira ga wajen bayan shekara ta rike nan, sai suka zo suka musulunta Allah ta'ala ya shi da to ga waɗancan abin da suka yi kenan sai Allah ta'ala ya yi musu haka to idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi sakamakon almuttaqina bayan Allah na ƙware masu jin tsoron Allah Allah zai ambata mana sakamakonsu a nan duniya da kuma sakamakonsu a gobe kiyama insha Allah ta'ala abinda muka karanta ne daidai Allah shi ba mu dadi inda muka kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi ce mana dace da na'am tambayoyi ya halatta abinda malamai suke cewa ba a ba saboda bai iya karatun fatiha ba so bai kamata ya zama liman ba kamata ya koma makaranta ya koyi yadda ake karanta fatiha domin ita fatiha idan aka karanta ta ba daidai a cikin sallah ba to sallah ba ta ba saboda karanta fatiha yana daga cikin farillan sallah shi yasa ake son kowane mai sallah ya iya karatun fatiha kuma karatun fatiha akwai wuraren da ake yin kuskure kuskuren da yake muni wanda yake juya ma'ana ba idan aka samu liman yana kara yana kuskure a irin waɗannan wuraren to gaskiya abin da malamai suke cewa shine ba za a bi shi sallah ba limamin da ake bi sallah sai wanda ya iya karatu misalin wuraren in ka ɗauki aya ta farko Allah ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin idan ka duba a rubutun alhamdu ha'un ne wurin ha'un inda muke ce ma ha ƙarami a makaranta Allah akwai ha ƙarami akwai ha babba ha ƙarami shine ha'un ana fidda iska wajen faɗin shi ha babba kuma shine ha'un shi kuma ba a fidda iska to alhamdu ha'un ne wurin ba ha ba ba ha ne ba ha ba. to idan mai karatu ya karanta da ha ba ya yi kuskure domin alhamdu da ha shi ne godiya sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Ka gama ma'ana ta fito idan ka cire ha'ul ka maida shi ha babba ka ce alhamdulillahi rabbil alami to kuma alhamdu yana nufin ganga ga mai hukun godiya mutum ya ce ganga ta tabbata ga Allah kaga ai ba sai an gaya maka an yi banna ba an yi banna to ga idan mai yana karanta da ha’ul ba ha’ul ba akwai kuskure ciki mun gane wala dhalli babin ne wurin akwai masu karantawa da lamu akwai masu karantawa da ra'u gairin maghdubi alaihim wala lalin ba daidai ba ne dan shi wannan wala lalin ba a sa abin da ya ce ba gare shi wancan an sai ya ce babban gaga to amma wala lalin shi ba a san abin da ya ce ba dan ba larabci ne yau ba kuma Hausa ba to kaga idan ne yana irin wannan karatun to wannan ba daidai ba ne kuma kamar yadda na ce ba za a bi shi sallah ba a lokacin da wata jama'a ta je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka karba addinin musulunci jama'ar su amru al salama aljurani da suka karbi musulunci suka zauna wajen manzan Allah ya koya musu addini bakin gwargwado sai manzala ce ya kamata ku koma gida sai suka ce to za su tafi gida sai manzala ce to in kun kira sallah ku sallah amma in za ku sa liman sai zana ce ku sanya wanda ya fi karatun alkur'ani amur dan salama ya ce da aka dawo gida sai aka duba wa ya fi karatun alkur'ani ya ce sai aka gane shi ne ya fi karatun alkur'ani shi kuma lokacin ce shekarar shi bakwai a duniya bakwai amma tun da shi ya fi ya ce sai aka sanya shi ya zama liman shi ne limamin juma'a shi ne limamin azahar da asar asuba shi ne limamin tarawih shi ne limamin tahajjud shi ne limamin gawa sai dai shekara tamanin yana limanci to kaga wannan yana nuna maka cewa sai da karatun da ake nuna to kamar da mai tambaya ya tambaya limamin da yake haka sai a zo da shi a gyara masa koma makaranta in ya gyara sai ya dawo limancinsa amma kafin ya gyara din sai a samu wani wanda ya iya sai ya ci gaba da yin limanci mun gane saboda fatiha tana da muhimmanci a cikin sallah lokacin da akwai lokacin da a madina da yake su sun ba karatun alkur'ani muhimmanci sun ba karatu a cikin masallacin madina masallacin za a ga masu karatu akwai malamai da aka aji ba su da wani aiki sai sauraron mutane su yi musu karatun alkur'ani su gyara musu ko su tabbatar man suna yin daidai muna tare da waɗansu duk limamin juma'a ne muka ce kunga mu je ga larabawa nan mutanen madina su aka saukan ma alkur'ani mu je kowa ya karanta musu fatiha don mu tabbatar fatihan mu tana yin daidai ko ba ta yin muka zo muka zauna malamin na ya saurare mu kowa ya karanta ce masha Allah fatan ku mutane muka ce to alhamdulillah kaga akwai yara sai a yara maka to haka ya kamata limamai su yi liman ya tabbatar ya iya fata Allah ta'ala ya shiryar da mu ya kuma ganar da mu an ji ya yi kuskure a cikin karatu su za a iya gyara masu don ko to a idan ya yi kuskure ai kuskuren ba da gyara ba ne ba na aji a koya ne ko ba haka ba idan in ya yi kuskure an gyara mashi ba lalle ya ɗauki gyara a lokacin ba kaga sai dai in an gama sai a zauna da shi a kwatanta mashi a lura da wuraren da ake kuskura a lura da wuraren da ake kuskura an iya samun su to sai a kwatanta mashi malam wuri kaza muna ji kama akwai kuskure wuri kaza haka to sai a nuna mashi yadda yake daidai to sai ya gyara in ya gyara shi kuma idan za a nuna mashi din ba kuma mu za ku je ku ce za ku tare shi ba ko wani abu kamar haka nan a samu malamai yan uwan shi aka a kwatanta musu sai su zauna da shi Allah ya ya gyara Allah ya samu dace tambaya ta biyu ce akwai limaman da ke yin kabbara kafin aiki a cikin sallah ma'ana misali liman ya yi sujjada kafin ya ɗago daga sujjadar ya ce imamu lokacin da mu zai ɗago zai ga ya yi rari na kuma a sallah ba a son mamu da ya ɗago a nan ba ya kamata mamu shi neman a ita kabbara dama ana tafiya tare da aiki kuma shi ma da ya kan liman ya tafi zai daga kai ma kuma ka bi shi a za ka bari sai ya kabbara allahu akbar ya gaba kusurin sai ma su biyu na gaba idan za a ta yi ruku ana son mamu suna tsaye sai liman ya je ya yi ruku hannuwansa sun taɓa gwiwoyinsa bayansa ya nan kwasa ya shiga ruku mamuna tsaye sannan sai su biyo shi idan zai dago daga ruku'u zai dago shi kadai din mamu suna cikin ruku'u sai ya miƙe tsaye sannan sai mamu su taso idan zai ce sujjada sai goshin goshinsa ya je ƙasa mamuna tsaye sannan sai su biyo shi haka in zai dago daga sujjada haka ake sallah manzon Allah ya ce innama ju'ilal imama yu'tamma bihi an sanya liman ne dan a kwaikwaye shi a bayan yayi ba a yi tare da shi ba a riga shi ba ya ce fa za ka ku kabbiru in ya kabbara ku kabbara wai za raka farka in ya yi ruku ku ruku har zuwa ƙarshen hadisi da aka bi ake to idan ya zama to ban shiru yake ya tafi aiki idan ba mu sun fahimci haka yake yi to ba za su bi shi a wannan aikin ba sai sun ji ya kabbara amma kada dan ya tafi kawai su bi shi sai su bar shi ya tafi ya kabbara sai ya ce Allahu akbar sun ya gama kabbara musulmi sai su bi shi abin da za yi to haka ne za su rike wannan koyin da shi sannan shi kuma limamin sai a nuna mashi cewa ana tafiya da kabbara da aikin ne idan za ka ce ruku ba sai ka je yi ruku ba za ka ce Allahu akbar a za ka ce a za ka fara faɗar kabbara ɗin lokacin da za ka ƙara kabbarai ka da shiga rukuu alif ɗin farko da za ka faɗa na Allahu Akbar ka fara aikatawa ra'ul ɗin ƙarshe da za ka faɗa ta Allahu Akbar ka ide ruku haka ake yi idan liman yana yin haka mu suka fahimci haka to ba a ga sai su bari sai sun ji ya gama kabbar Allahu Akbar suna tsaye to sannan sai su tawo ruku amma ba da ya fara Allahu Akbar kuma su ma su yi shi wannan shi ne a taƙaice Allah ya samu dace to alhamdulillah anan za mu dakata idan allah ya kai mu gobe da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ladai kuskuren mu kuma allah shi mana afuwa shi yafe mana baki da allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gushe mata halin da ƙasar mu take ciki muna roƙon allah ta'ala ya yaye mana maido domin da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasanmu ba don halayenmu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa halin da muke ciki na tsadar rayuwa Allah ka tausaya mana ka sauƙaƙa mana kawo mana sauƙi da mafita daga wurinka akwai yar uwar mahaifiyar malam Musa wadda ta rasu a Abukur jiya kenan ko shekaran jiya mu ƙara ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya jikanta Allah ya yafe mata Allah ya gafarta kurakuranta daidanta Allah ta'ala ya karba kuskurenta kuma Allah ta'ala ya mata afuwa ya fi mata abinda ta bari na yaya da dangi Allah ta'ala ya ba su haƙurin wannan rashi kuma Allah ta'ala ya ba su nadar wannan rashi da suka yi Allah ya cikin dukkanin musulmai wanda suka rigaye mu ya kyautata makwancinsu ya sa kabarinsu ya zama yanki na aljanna ya kare kabarinsu zama rami daga rami na wutar jahannama mu kuma da ke su Allah ka ba mu ikon cika da imani in lokacin da ya zo marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah ya ƙara musu lafiya ka ba su ikon amfani da lafiyar wajen yi maka da'a bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun wanda babu alkhairi a cikin Allah ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu ta duniya da ta lahira masu bukatu a cikinmu ɗalibai masu jarabawa Allah ka ba su sa'a ka ba su nasara ɗalibai masu neman aiki da neman karatu Allah ka taimaka Allah ka ba su nasara Allah ka ba su sa'a Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil